أستقى الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hörmətli müsəlmanlar, əziz müsəlman qardaş və bacılarım, əvvəlcə özümdən sonra isə sizə təqvalı olmağı, Allahdan qorxmağı nəsihət edirəm. Allah subhanət hala bizi həqiqi mənada ondan qorxan və Allahın razı qaldığı əməllər işlədən qullarını etsin və Allah subhanət hala bizi razı olduğu əməllərə müvəffəq etsin və bizi fitnəkarlardan, fitnədən və fitnə əhlindən qorusun. Biz sizinlə inşallah ki, məlumunuz olduğu kimi e, məsum deyiləm, günahsız deyiləm, nə edim ki, bağışlanım kitabından ilk dəfə olaraq söhbət eləməyə başlamışıq və biz inşallah ki, kitabın əvvəlinci bölümlərindən birindəyik və bu da günahların dünyadakı cəzalarıdır. Günahlar dünyada hansı cəzaları özündə gətirir? Bu barədə bir neçə dərslərimiz artıq geridə qalmışdır. İnşallah bu dərsləri davam etdiririk. Biz qeyd etmişdik ki, axırıncı dərsdə Yəni əvvəllər mövcud olmayan xəstəliklər baş verir. Günahlar edəndə Allah qorusun. Bu barədə e, deməli konkret faktlar vardır. Onları xatırlayaraq keçəcəyik dərslərimizi. Peyğəmbər sallam buyurur ki, beş şey vardır ki, onları işlətdikdə ki, siz onları etmənizdən Allaha sığınıram, başınıza bir çox fəlakət gələcəkdir. Bir cəmaat, bir toplum açıq-aşkar fahişəlik edərsə, zina edərsə, şübhəsiz ki, içərlərində əvvəlki nəsillərin başına gəlməmiş vəba və xəstəliklər baş verəcəkdir. İbn Mace Fiten adlı bölümdə rivayət etmişdir. Hakim El-Fiten vəl-Məlahimdə rivayət etmişdir bu hədisi. Və hakim bu hədisin isnadının səhih olduğunu, ancaq Buxar və Müslümin onu kitablarını almadıqlarını bildirir. Zəhəbi də səhih olduğunu bildirir. Albani isə Əs-Səhihdə bu hədisin isnadı həsəndir deyir Çünki ravilərdən İbn Qeylan üçün bəziləri zəif demişlər. Amma çoxlu alimlərin rəyinə əsasən onun güvənli olduğu deyilmişdir. Ən düzü də bilən Allahdır. Hər halda hədis deyilmişdir və icma bu hədisi rivayet etmişlər. Yəni hədis alimləri kitablarını almışlar. Peyğəmbər sallallahu buyurub ki, beş şey vardır ki, onlara o beş şeyi etdikdə ki, sizin onları etməniz zaman Allaha sığınıram, başınıza bir çox fəlakətlər, bəlalar, müsibətlər gələcəkdir və e, onlardan da biridir ki, bir cəmiyyət, bir cəmaat, bir toplum açıq-aşkar fahişəlik, yəni zina edərsə şübhəsiz ki, içlərində əvvəlki nəsillərin başına gəlməyən vəba və başqa xəstəliklər baş verəcəkdir. Keçmişdə olmayıb, Müasir dövrümüzdə son vaxtlarda ortaya çıxan bu xəstəliklərdən biri də bədəndəki təbii e, müdafiə sisteminin çökməsi mənasına gələn və qısa olaraq AIDS adlanan xəstəlikdir. Yəni bu gün biz xəstəxanalara gedəndə bir ona da bunun şahidi olduq. Yəni bütün xəstəxanaların qapılarına e, böyük hərflərlə yazılıb AIDS, nə etmək lazımdır bu, bu bəladan qurtaraq və s. Yəni Bu xəstəliyə aid ilk hadisə 1979-cu ildə Amerikanın New York şəhərində cinsi azlığı olan, cinsi azğınlığı olan bir kişidə təsbit edilmişdir, aşkara çıxarılmışdır. Sonra da deməli hadisələr gündən-günə artmışdır. Yəni vəba xəstəliyi yayılmışdır. Və bu hadisələrin Vaqiələrin ən əhəmiyyətlisi xüsusiyyəti isə xəstələrin çox tez ölməsidir. Statiklə, statistikaya görə və hesablamalara görə xəstələrin 70 78%-i e, illik 1 il içində, 75% isə xəstəliyin 2-ci ilində və 92% də xəstəliyin 3-cü ilində ölürlər. Demək, Allah qorusun, Allaha sığınırıq. Allah Subhanahu taala bizi bəlalardan qorusun. Demək, Vəba xəstəliyinin yəni ən uzun ömrü 3 ildir. Ən qısa ömrü isə 1 ildir. Və daha da tez. Statistika bu hadisələrin dəhşət verici bir sürətlə artdığını da göstərir. Və mən ona görə də bayaqda qeyd elədim ki, yəni xəstəxanaların qabaqlarında, yəni içərisində auditoriyalarında və hər bir həkimin də otağında, yəni bu asılı vurulur. Speed, Speed əleyhinə nə eləyək və s. kimi şüarlar. Amerika Birləşmiş Ştatlarında 1981-ci ildə 252 olan xəstə sayısı 10 qatdan daha da artmış və 1983-cü ildə 2643 xəstəyə çatmışdır və 1985-ci ilin əvvəllərində isə e, 10000-ə çatmışdır və artıq, yəni Allah qorusun, yəni bu gün çoxdur bu xəstəliklər. Və ayrıca statistika ə, e, bu xəstəliyə ə, e, e, bu bulaşanların, bu xəstəlikdə olanların 74%-nin zina edən və ə, qeyri ə, düzgün olmayan, yəni azğın bir əlaqə quranlardan 17%-nin də ə, narkotikada ə, vərdişinə bulaşanlarda olduğunu göstərmişlər. Yəni bu xəstəliyə bulaşanların 91%-i Böyük bir 91% ki, bu da böyük bir rəqəmdir. Yəni, bunlar zina edənlər azğınlıq və uyuşturucu, yəni narkotika ya bağlı insanların törətdikləri fəsadlara, günahlara görə, yəni zina etdiklərinə görə, narkotika qəbul etdiklərinə görə yəni, bu xəstələ meydana gəlmişdir və e, ziyan və rəzillikdən Allaha sığınırıq, zərərdən Allaha sığınırıq. Sonra günahların dünyadakı cəzalarından biri də günahlar bərəkəti yox edir. Yəni bərəkətin səbəbi iman və təqvadır. İnsan onu yaradan, ona bu həyatı bəxş edən, yeri və göyə onun ixtiyarına verən, əzəmətli Allah subhanətə alaya e, iman etdikdə Allah Subhanahu taala ona bərəkət verir. Ona görə də yəni bərəkətin səbəbi iman və təqvadır, Allah qorxusudur. Günah və üsyanlar isə həm mallardakı, həm əkinlərdəki və həm də ömürlərdəki bərəkəti yox edir. Allahu Ekber. Subhanallah. Estağfirullah, tövbə ilə. Ya Rabbi, sənə sığınırıq. Allah subhanahu ta'ala buyurur ki, Araf 96-da. O Allah Subhanahu taala peyğəmbərlərin göndərildiyi ölkələrin cəmaatı insanlar və günahdan çəkinsəydilər, yəni Allah Subhanahu taala buyurur ki, o peyğəmbərlərin göndərildiyi ölkələrin, xalqların, cəmiyyətlərin cəmaatı, xalqı, insanlar Günahdan çəkinsəydilər, əlbəttə onların üstünə göydən və yerdən xeyir-bərəkət qapılarını açardıq. Araf 96 Qasimi Allah ona rəhmət eləsin buyurur ki, o ölkələrin cəmaati, yəni həlak edilənlər insanlardır. Yəni Allah və rəsullarına inananlardır. Daha doğrusu Qasimi buyurur ki, o ölkələrin xalqı, cəmaatı, yəni həlak edilənlər, inansaydılar Allaha və onun rəsuluna, inansaydılar və çəkinsəydilər, Allah subhanətələrinin əmirlərini, onun rəsulun əmirlərini yerinə yetirib, qoyduğu qadağalardan çəkinsəydilər, yəni e, inkar etməsəydilər, və günahlardan çəkinsəydilər, əlbəttə onların üstünə göydən və yerdən necə xeyr-bərəkət qapları açardıq, yəni onların başlarına ə, e, bəzisi göydən, bəzisi də yerdən gələn müxtəlif əzabların əvəzinə onlara yaxşılıq və xeyri hər tərəfdən bol-bol verərdik. Məhasını təvaildə qısaldılaraq verilmişdir. İbnül Qeyyim Əl-Cevziyə rəhmətullah aleyh buyurur ki, İmam Əhməd Əl-Müsnəd Allah əsərində zikr etdiyi bir hədislə əlaqəli olaraq, e, yəni öz kitabında bunu buyurur ki, Əməvlərdən birinə aid ambarda bir qədər, bir miqdar buğda tapdım. Bir dənəsi xurma çəyirdəyi böyüklüyündədir və bir kasanın içərisində idi. Kasanın üzərində isə belə yazılmışdı. Bu ədalət vaxtında yetişdirilirdi. Yetişirdi, yəni ə, e, yaxşı vaxtlarda bu yetişmişdi. Deməli, əməvilərdən birinə aid ambarda bir qədər buğda tapır və onun bir dənəsi xurma dənəsi böyüklüyündə olur və bir kasanın, bir qabın içində olur və həmin kasanın üzərində də belə yazılmışdı ki, bu ədalətli, doğru, dür dürüst zamanda yetişirdi. İbn Qeyyimin özü də belə deyir, mənə də səhradakı qocalardan bir qrup qədimdə əvvəllər meyvələrin indikindən daha böyük olduğuna və indikindən Yəni və bu anda meyvələrə bulaşan xəstəliklərə əvvəlkində, əvvəlki vaxtlarda bilmədiklərini, tanımadıqlarını ancaq bu xəstəliklərin meyvələrin başına gələn bu belaların yaxın bir vaxtda ortaya çıxdığını bizə dedilər. Yenə İbn Qayyim Əl-Cevziyə buyurur ki, günahların cəzalarından biri də ömrü qısaltması, va barakati yo'q etmasidir chunki yaxshiliklar savob ishlar solih amallar umri artırdığı kimi günahlar da ömrü qısaldır, ömrü kəsir. Yalnız bu barədə insanlar ixtilafa düşüblər. Bir qrup deyir ki, günahkarın ömrünün qısalması demək, ömrünün bərəkətinin yox olması deməkdir. Bu doğrudur və günahların bir təsiri də budur. Başqa qrup isə deyir ki, xeyr. Günahlar ruzini əks etdiyi kimi ömrü də həqiqi mənada əksildir. Çünki Allah ruzinin bərəkətini artıracaq bir çox səbəblər var etmişdir. Eyni şəkildə ömrün bərəkətini də artıracaq səbəblər və vəsilələr vardır. Məsəl üçün elə bizim yadımıza indi bir hədis düşür. Peyğəmbər sallam deyir ki, bir qüdsi hədisdə, yəni Allahdan dediyi bir hədisdə deyir ki, Allah dedi ki, yəni kim qovluq əlaqələrinə riayət edərsə, qoruyarsa, mən də onu qoruyaram. Ona baxaram. Və həmçinin Peyğəmbər sallam başqa bir hədisində gəlmişdir ki, kim qohumlarla əlaqəsini e, davam etdirərsə, əlaqəni kəsməzsə, həm ruzisi artar, həm də ömrü uzanar. Demək kəsərsə əksinə olur. Allah qorusun. Allahın sığınır. Allahım bizi qovma əqrabalara qarşı səhrankar etmə ya Rəbbi və onlara qarşı ə, layiqli, ədalətli qohum olmağı bizə bəxş elə. Amin. Başqa bir qrup isə belə deyirlər ki, günahların ömrün bərəkətini yox etməsi demək Yəni onu həqiqi həyatdan ki, o da qəlb həyatıdır, məhrum etməkdir. Bu səbəblədir ki, Allah Subhanahu taala kafirin diri olmadığını deyib və onu ölü yerinə qoymuşdur. Quranda Allah buyurur ki, onlar diri deyil, onlar ölüdülər. Yəni kafirlər, Allahı zikr etməyənlər, Allah xatırlamayanlar diri deyillər, ölüdürlər. Ən-Nəhl 21-ci ayə həqiqi mənada, həqiqətən də həqiqi həyat qəlb həyatıdır. İnsanın ömrü isə yaşadığı müddətdir. Yəni ömrün elə bir yaşadığın bu andır, bu müddətdir. Buna görə onun ömrü Allah ilə yaşadığı vaxtlardan ibarətdir. Yəni Allahı nə qədər vaxt ayırırsansa, ömrün ondan ibarətdir. Yəni Allah qorxusu və ibadət də ömründəki həqiqi həyat olan bu vaxtlarını artırır. Onun bundan başqa bir həyatı da yoxdur. Nəticə olaraq qul Allahdan üz çevirir və günahlarla məşğul olarsa, həqiqi həyatının günləri zay olub gedər. Onları zay etmənin e, pis aqibətini isə Allah qorusun, kaş bu həyatım üçün bir şey hazırlayaydım. Dediyi gün başa düşər. Bu ayədir, bu deməli الجواب من القافل دنك صال دار الخلوات من الفجر شاشم دارن زايا يا ليتني كنت hayatı yani kaş bu hayatım için bir şey hazırlayaydım diyecek kıyamet günü insan. Allah bizi korusun. Amin. Ya Rabbi bizi o gün üçün yani o hayat üçün çox şeylər, çox savab işlər hazırlayan qullarından et ya Rabbi. Amin. Günahların dünyadakı cəzalarından bir başqası da günahlar sahibinin işlərinin çətinləşməsinə və əlinə atdığı hər işdə önünün bağlanmasına səbəb olur. Yəni biz çox eşidirik. Yəni bu gün bəzi insanlar var deyirlər ki, yəni əlimi hara atıram, ora bağlıdır. Heç nə əldə edə bilmirəm, heç nə alınmır, işlərim düz gəlmir. Elə bir qapımı bağlayıblar və s. Demək, bunun səbəbi günahlardır. Bunun səbəbi günahlardır. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, kim Allahdan qorxarsa, Allah ona işində bir asanlıq bəxş edər, asanlıq verər. Ət-Talaq 4-cü aya. Allahdan qorxub təqva sahibi olan bir adamın işlərini Allah subhanahu ta'ala asanlaşdırar. Allah qorxusunu tərk edən insanın isə işləri çətinləşər. Əgər qul özünə qayıdarsa və öz nəfsini Allah üçün hesaba çəkərsə, başına gələnlərin haradan gəldiyini mütləq anlayar. Muqatil buyurur ki, Allaha üsyan etmə barəsində Allahdan çəkinən bir kimsəyə Allah onu itaətə çatdırmaq surəti ilə işini asanlaşdırar. Gör mükatil nə buyurur? El-Cami'u li ahkamil Qur'anda buyurur ki, Allaha üsyan etmək barəsində, yəni Allahın əmrlərindən çıxmaq barəsində, üsyan etmək barəsində Allahdan çəkinən bir kimsəyə Allah onu itaətə çatdırmaq surəti ilə işini asanlaşdırar. İbn el-Cevzi də Osman ən-Nisaburi haqqında deyir ki, Osman ən-Nisaburi bir gün cüməyə, cümə namazına gedərkən ayaqqabısının bağı qopur. Və onu təmir etmək üçün bir müddət vaxt itirir. Və sonra öz-özünə deyir, Ayaqqabımın bağının qopmasının tək səbəbi cümə namazı üçün qüsul almamağımdır. Qüsul dəstəmazı almamağımdır. Yəni biz bilirik ki, cümə günü, yəni cümə günü Peyğəmbər sallallahu buyurub ki, cümə gününə namazdan əvvəl cümə namazına qüsul almalısınız. Qüsul almalısınız. Yəni tövsiyə edib, nəsihət edib, əmr edib. Qüsul almaq lazımdır cümə üçün, cümə günü üçün. Və ondan əvvəl də qusurdan əvvəl dəstəmaz alınır. Və İbn Cevzi də deyir ki, Osman An-Nisaburi cüməyə gedəndə ayaqqabısının bağı qırılır və onun ayaqqabısının bağını düzəltməsi onun vaxtını alır və deyir ki, o da bunu onunla açıqlayır, onunla izah edir ki, onun cüməyə gecikməsi və ayaqqabısının bağının qopmasının səbəbi Cümə üçün qış alandan almazdan əvvəl dəstəmaz almamasıdır. Allah qorusun. Günahların dünyadakı cəzalarından biri də günahlar müxtəlif varlıqların sahibinə yəni günahlar insanın öz əşyalarının, öz avadanlıqlarının, öz ıı, mini vasitələrinin və s. Yəni, özünə sahib olan şeylərin özünə qarşı pis davranmasına yol açır. Günahlar günahkara şeytanların sıxıntı və vəsvəsə verməsinə, onu azdırmasına, onu qorxutmasına və onu aldatmasına yol açar. Yenə kişinin öz xanımının, öz xidmətçilərinin, öz övladlarının, öz qonşularının və hətta öz ev heyvanlarının belə ona qarşı çıxdığını görər və ona qarşı çıxdığına səbəb olar. Yəni bu şeylər sahibinə qarşı çıxar. Sələfdən bəziləri deyiblər ki, mən bir günah işlədiyimdə Onu öz zövcəmin, öz xanımımın, öz həyat yoldaşımın və öz miniyimin xasiyyətindən anlayıram. Yenə günahkarın nəfsi də ona qarşı çıxır və onu e, rəzil edir və ona düşmən kəsilir və özünə çətinliklər çıxarır. Əgər o bir xeyir işlətmək istəyərsə, ona itaat edib boyun əyməz, Əksinə onu həlak edərək onu həlak edəcək əməllərə sövq edər. Bax, günahkarın Allaha üsyandakı davranışı, pisliyi, meyli nə dərəcədə olarsa, bu sayılanların ona olan pisliyi də, zülmü də, yəni o dərəcədə olar. Ya Rab, bizə yardım et, Ya Rab, bizə kömək ol, Ya Rab, bizim günahlarımızı, xətalarımızı, səhvlərimizi bağışla, Ya Rab, Ya Rab, bizə kömək ol ki, Ya Rab, sənə və Rəsuluna itaət edək, sənə ibadət edək, Rəsuluna itaət edək. Allahımma, əmərlərini götürək, qadağalarından çəkinək, Ya Rabbi. Əmin. İbnül Cevzi rəhmətullah aleyh buyurur ki, əgər sənin nəfsin sənin ciddi olduğunu anlayarsa, ən sıxıntılı yerlərdə belə səninlə bərabər gedər. Adamın özü öz nəfsi özünün ciddi olduğunu anlayarsa, ən sıxıntılı yerlərdə belə deyir ki, İbn Cevzizi səninlə gedər. Amma o sənin tərk etdiyini anlayınca yəni Allahın əmrlərini tərk etdiyini, yaxşı əməlləri tərk etdiyini anlayınca sən ona boyun əydirmək istəsən də edə bilməzsən. Yəni onu məcbur etsən də boyun əyməyə əy əydirə bilməzsən ona boyun. Çünki onu sən özün o cür eləmisən. Elə isə nə dayanmısan? Niyə dayanmısan? Əməl vaxtıdır. Artıq qərar ver, yəni açıq-aşkar bir qərar vermək vaxtıdır. Əzmlə yola çıx işini qərarlı bir şəkildə et. Yaxşı şeylər etməyə niyyətlisən, amma əzmli deyilsən. Yəni qəlbində həmişə çox arzular, çox fikirlər, yaxşı işlərə doğru meyllilik çoxdur. Lakin əzm eləmirsən. Dayanmısan yerində, sayırsan, yatmısan. Hərəkətə başla. Əl-Müthiş də bir şeir var o barədə, yəni deyilir ki, orada qorxağın xasiyyətini atı yaxşı bilir. Buna görə də sürətlə qaçıb onu yorar və çox qorxudar. Qorxağın xasiyyətini onun atı yaxşı bilir. Buna görə də nə edər? Buna görə də sürətlə qaçıb onu yorar və çox qorxudar. Əl-Mütişdə gəlmişdir bu. İnşallah bununla bugünkü dərsimizi kifayət, kifayətləndirirəm, yəni bitirirəm. Allahın izni ilə növbəti dərslərimizdə yenə günahların dünyadakı cəzalarından bəhs edəcək. Allah subhanahu taala bizi eşidib faydalananlardan, yəni əməl edənlərdən etsin. Allah subhanahu taala bizim xətalarımızı, səhvlərimizi, günahlarımızı bağışlasın. Amin, amin, amin. Assalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.